Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 30, 1943 Inilabas sa publiko ang panglimang encyclical letter ni Pope Pius XII, ang Divino Aflante Spirito o On Sacred Scripture ay tumugon sa pagsusulong ng pag-aaral sa Biblia. Ang encyclical ay isinapubliko din bilang pagunita sa ikalimampung anibersaryo ng Providentissimus Deus o On the Divine Spirit inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.